Unit 8 Job Interview การสัมภาษณ์งาน Do you have any working experience? คุณมีประสบการณ์ทำงานไหม Do you have a driving license? คุณมีใบอนุญาตขับขี่หรือเปล่า Do you have letters of recommendation? คุณมีจดหมายรับรองไหม No, but I think I can get them. ไม่มีค่ะ แต่ฉันคิดว่าฉันสามารถหาได้ Do you know how to type? คุณรู้วิธีพิมพ์ดีดไหม How fast can you type? คุณพิมพ์ได้เร็วแค่ไหน About 70 words a minute. ประมาณ70คำต่อนาที I'm not sure. ฉันไม่แน่ใจค่ะ Can you work overtime? คุณทำงานล่วงเวลาได้ไหม Would you be able to work on Saturdays? คุณสามารถทำงานวันเสาร์ได้ไหม How many languages do you speak? คุณพูดได้กี่ภาษา Three languages: English, Chinese, and Thai. สามภาษาค่ะ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาไทย Do you know anything about management? คุณรู้อะไรเกี่ยวกับการจัดการไหม Yes I studied it at university ค่ะ ดิฉันเรียนที่มหาวิทยาลัย No I don't ไม่ค่ะ ดิฉันไม่ทราบ Are you interested in business คุณสนใจในธุรกิจไหม Yes I'm very interested in it ค่ะ ดิฉันสนใจมันมาก No not very much ไม่ค่ะ Would you be interested in a full-time or a part-time position? คุณสนใจในตำแหน่งงานเต็มเวลาหรือไม่เต็มเวลาครับ Can you work in the evenings? คุณทำงานตอนเย็นได้ไหม What department would you be interested in working in? คุณสนใจอยากจะทำงานในแผนกไหน I would like to work in the sales department. ดิฉันอยากจะทำงานในแผนกขายค่ะ When would you be able to start? คุณสามารถจะเริ่มงานได้เมื่อไหร่ Within a week. ภายในหนึ่งสัปดาห์ค่ะ I could start immediately. ฉันสามารถเริ่มงานได้ทันทีเลย Can you tell me more about the job? คุณบอกผมเกี่ยวกับงานมากอีกหน่อยได้ไหมครับ What are my responsibilities? ความรับผิดชอบของผมคืออะไรครับ What's the salary? เงินเดือนเท่าไหร่คะ What are the hours? ช่วงเวลาทำงานเป็นอย่างไรคะ How much would you expect to earn? คุณคาดว่าจะได้รับเงินเดือนสักเท่าไหร่ Oh, about one thousand dollars hundred eight a month. ก็ประมาณ 1,800ดอลลาร์ต่อเดือนค่ะ